Jama'a mu barkanmu mu barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na al'adunmu na gado. A yau shirin namu zai duba irin namijin ƙoƙarin da marubuta ke yi wajen tabbatar da an sake zakulo tarihin al'umma musamman a tarayyar Najeriya. Wanda ya kai mu ga shahararren marubucin nan Dr. Bukar Usman Biyu. marubucin littattafai da dama na turanci tare da katafaren littafin nan da ya yi suna ya fice na taskar tatsuniyoyi inda a wannan karan ya share tsawon shekaru tara yana ta kiciniyar ganin cewa ya rubuta tarihin mahaifarsa ta biyu inda cikin yardar ubangiji ya kammala wannan aiki wannan aiki da ya samu yabo ciki da wajen tarayyar najeriya musamman daga hamshakan malaman ilimi na jami'o'i daban-daban na wannan ƙasa Toto domin jin dalilansa na rubuta wannan littafi da kuma irin yadda ya tsaya tukuru wajen ganin an gudanar da aikin kamar yadda ya dace. Da farko dai na so ma jin ta bakinsa domin jin dalilansa na komawa gida domin rubuta tarihin biyu ga kuma abin da yake cewa. To a gaskiya akwai tushe na wannan rubutun. A shekara shida lokacin da na gabatar da littafi na tarihin kaina da wasu littattafan tatsuniyoyi guda biyar sai farfesa muhammad nur alkali allah ya ji kansa shi ya yi nazari kan littafin da na gabatar da shi hacin hopes wanda da hausa ake ce cika buri na kenan sai ce ah kashi ka taba tarihin biyu a cikin wannan littafi ai ya kamata ka cika ka buga shi sosai ka je ka nemi tarihin na ce ai gaskiya to ba tun lokaci shine na ɗauki damara na ce to ga shi an tada wannan zancen tarihin biyu a gaskiya kuma na lura cewa littafin wanda ya taɓa tarihin biyu shine wani baturen mallaka do wanda shine na ƙarshe a shekara shida ya buga sai na lura ma ba a iya samun sa a yanzu idan ana nema dai sai kayi bincike sosai wani ya je ya tsawo maka wani mu da muke nema ma sai da muka je library na maiduguri daga can kuma sai wasu mutane ɗaya biyu biyu haka suka samu na ce wannan gaskiya ya kamata a rubuta tarihin ƙasar biyu in ma ka lura ya ce turawa sun tafi a shekara 1960 tun lokacin can zuwa yau ai akwai tarihi to abinda turawa suka rubuta bai kunshi shekaru kamar eh, 1960 lokacin da muka samu mulkin ka har zuwa yau ba to mu yi kokari mu cika wannan gulbi kuma mu duba abubuwan da su turawan suka rubuta akwai dai in mutum zai rubuta tarihin kansa watakila wanda ya rubuta kanka kai da ka rubuta watakila zai fi sani mutane sosai kuma mutane suna budawa sai dai abinda karancin abinda muka samu shine babu littattafai wanda za mu duba daga ba amma mutane sun zo sun ba mu labarai sun nuna mana wasu abubuwa kwatanci sai na cita na duba kuma a cikin rubuce-rubuce yanzu a halin yau in ka tambayi mutum ko wajen biyu tunda harshen mu na mutuwa kaɗan-kaɗan ina sunan itace kaza babu ina sunan namun daji kaza babu ina sunan abinci irin da ake yi na gargajiya babu shine muka yi kokari muka ce to dole a cikin tarihin biyu mu sami banda tarihin mutane mu tuna wa mutane sunayen itatuwa sunayen abincin da ake yi sunayen eh, namun daji sunayen tsuntsaye hotunansu mu yi shi da kuma da turanci da in akwai da hausa amma muka ga akwai ɗan wahala wajen sunaye wasu abubuwa din ta amma dai mu mun soma kuma ina muna cewa mun bude kofa, ko kuma dai mun soma wasu su ci gaba da shi za mu kara rubuta shi sai mu kawo a ra'ayin mutane da suka kawo kuma da wasu abubuwa da suka samu daga baya a yanzu haka shine inda muka kai bisa la'akari da irin rubuce-rubucen tarihin da turawa 'yan mulkin mallaka suka bari za a tarar da cewa wani sa'in akwai masu kama da almara wannan za a iya cewa wannan yunkuri da kai na bada tarihin biyu wanda ya kunshi ɗan adam da filaye da ma tsuntsaye da kuma irin nau'in abincin da 'yan biyu ke amfani da shi a wancan lokaci da ma yanayi da ake da shi na rani na damana na iska da dai makamantan haka yana nuna kamar wani juyin juyi hali ne na sake dawo da gyara kurakuran watakila da aka rubuta a tarihin mutane waɗanda ya zamanto yanzu su da kansu sun dawo sun rungume a gaskiya ban so rubuta tarihin biyu saboda in gyara wasu abubuwan da turawa suka yi ba su ɗin ma sun ce akwai lokacin da zai zo wanda 'yan ƙasa za su rubuta tarihinsu wannan sun faɗa a cikin takarda da J.G. Davis wanda ya rubuta tarihin biyu book ya yi nazari akan cewa akwai fa lokacin da lokaci zai zo wanda 'yan ƙasa za su rubuta tarihin kansu wannan gaskiya kuma ga lokaci muka ce lokacin ya zo shi ne muka je muka rubuta turawa kamar su mishan da masu mulki na birtaniya sun yi rubutu wasu abubuwa saboda su sami yadda hankalin da mutanen da suke mulki a kansu hmm. shi yasa suka je suna tattauno tarihi don su san yadda tarihinsa yake shi yasa suka je suka samu don su sha kan mutanen da suke mulki a kansu babban dalilin da suka rubuta wasu abubuwa kamar su tarihi su tatsuniyoyi don in ka san yadda mutum yake irin wanzu abubuwa za ka gane su da ya kware ku ne tun wani irin kalubale da kuma irin wahalhalu ka fuskanta a wajen rubuta wannan tarihin wallahi sai bayan da na gama littafin in ya ga muka duba cewa lalle a shaharabin ya kai shekara takwas da rabi zuwa tara abinda muka soma a shekara dubu da shida allah ya ba mu tsawon rai har ya kai ga shekara dubu biyu da sha biyar zuwa sha shida babu wani kalubale in dai mutum ka sa kanka a kan wani aiki da ka samu nasara kuma ubangiji ya bani tsawon rai na ga wannan ba safai ba ne wani ya soma wani abu ya ɗauki wannan tsawon lokaci a ga bayansa a gaskiya wa'inda muka soma da su ma ina na irga wasu ɗaya biyu uku wasu sun rasu saboda a ni kam Ina gode wa Allah kuma waɗanda suka taimaka in ka duba a cikin littafin ga ɗaya biyu biyu wanda suka rasu a lokacin kuma akwai waɗanda na ambaci sunansu wanda suka taimake ni a ciki da yawa har suna da rai kowa ya ga abin da wasu suka ce a ah, ai ashe a lokacin yadda muka gani ai ba mu ɗauki abin kamar haka ba sai da takardar ya fita suka suka suka ce a ah, ai ba mu sai waɗanda ma suke so su ba da labari Allah suka ja baya yanzu suna da nasa sani to shi ne suke cewa to Allah in za ka buga takardar wannan na biyu ga yanzu muna da wasu labarinmu na bayani dan tsawon da zamu iya ba haka ce to alhamdulillah a yanzu haka da mun gode wa Allah babu wani kalubale wajen hada waɗannan tarihin biyu wajen tunani na mutane tunda abin adabin baka wasu za su aminta amma na lura cewa akwai tsofaffi da yawa har yanzu kwakwalwarsu wayanda masu shekaru 90 suna da rai kuma suna tunawa ta tatsuniyoyi ne da wasu labarin abubuwan da ya faru wallahi za ka yi mamaki kamar wani kwakwalwan ana ce na masu kwakwalwa alhudu-hudu kenan ko koma ko aku na aku da giwa tun da aka fara rubuta wannan littafin cikin shekaru takwas ba a dakatar ba ana ci gaba da neman bayanai har lokacin da ya kammalu ne koko akwai wani lokaci da aka dakatar kuma gungun jama'a ne ka tara waɗanda suka kula da taimaka maka koko ya daban wallahi ba zan tuna cewa ga shi tun lokacin da muka soma mun tsaya ba ni dai na ɗauka tarihi abu ne na kai kawo in ka sami wani labari dole sai ka ƙara bincikawa to wajen kai kawo shi ne watakila mun sami wannan labari mu ƙara zuwa mu ƙara tambaya mutane haka ne ko ba haka ba in muka muka rubuta ka san da na rubuta sai da na tura wa mutane kamar arba'in a bangarori daban-daban na na najeriya wajen yarbanci ne ko wajen eh, Ibo ne ko wajen mai na tura wa mutane suka dudduba suka ƙara kawo mini gyare-gyaren da suka yi saboda haka wannan inda za a ce dan lokaci wato jiran mutane su fara ba da ra'ayinsu bayan da muka tattara a littafin mai yawa. Turkash aiki ga mai ƙare ka. Jama'a mu saurare da kuma nan za mu dasa aya, amma na yi muku alkawari wannan fira akwai sauranta. sai a biyo mu aji dalilin da yasa gwamnatin tarayyar najeriya ta soke batun karantar da tarihi a cikin jadawalin karantarwa a ƙasar a madadin dr bukar usman biyu da kuma ni muhammad salisu hamis ke cewa da ku bisa lafiya